การสวดมนต์ ที่จะสวดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการสวดมนต์ ภาวนา คือการสวดมนต์ภาวนานั้น จะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ ก็คือขณะที่สวดมนต์ภาวนานั้น จะต้องฟังเสียงของตัวเองทำจิตให้เกิดปีติ เหมือนกับ เราได้นั่งฟังธรรมะ หรือนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าดีใจหนอขณะนี้ เรากำลังได้ฟังธรรมะ ได้นั่งเฝ้าพุทธเจ้า และก็เป็นการสาธยาธรรมแทนพระพุทธเจ้า ก็คือเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏในบุญกิริยาวัตถุสิบประการ คือบุญกิยาวัตถุข้อที่ 8 และข้อที่ 9 เมื่อเราทำจิตอย่างนี้ ก็จะเป็นพลังที่ช่วยให้เกิด บุญเกิดกุศล เกิดมรรคเกิดผล ดังที่จะอธิบายต่อไปพอเราสวดมนต์เสียงที่เปล่งออกมา ก็เรียกว่าได้บุญกิริยาวัตถุข้อที่หนึ่งเรียกว่าฐานนามัย คือให้ธรรมะเป็นทานพร้อมกันนั้น ขณะที่สวดมนต์ก็เกิดศีลอยู่ในตัว คือขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ไปด่าใคร ไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใคร ไม่ได้ไปยุให้ใครทะเลาะกันไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระวจีกรรมสี่ฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้น เป็นสัมมาวาจาอีก ขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ไปฆ่าไม่ไปทำร้าย ไม่ได้ไปปล้นสะดมลักขโมย ไม่ได้ไปทรยศต่อสามีภรรยาใคร หรือไม่ผิดศีลข้อที่สามกายกรรมฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้น ก็เป็นสัมมากรรมันตาย ขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทำให้เกิดสัมมาชีวะ อันนี้เรียกว่าเกิดบุญสองข้อคือทานไมศีลไมบุญข้อที่สามการสวดมนต์เรียกว่าเป็นภาวนาใหม่การภาวนาก็คือเป็นองค์ประกอบของสัมมาวยมะ สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวยมะคือคือขณะที่เราสวดมนต์นั้น จิตก็จะเป็นกุศลแบบต่อเนื่อง เมื่อจิตเป็นกุศลก็แสดงว่าเรามีสติเป็นสัมมาสติ เมื่อสมาสติเกิดขึ้น ตามองค์ประกอบเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เขาเรียกว่า จิตเข้าถึงสมาธิเป็นสัมมาสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดดังที่พระเจ้าตรัสว่า สมาธิงพิกเวภาเวทะ สมาหิโตพิกเวยถาพุตังปชานาติ ผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริง ปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดคือเกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบและสมาสังกปะดำริชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาวนามยปัญญาเอง เพียงบุญกิริยาวัตถุสามทำให้เกิด บุญกิริยาวัตถุ ที่เรียกว่า ก่อให้เกิด ศีล และทำให้เกิด กุศลกรรมบท เรียกว่า กายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็ให้เกิด มโนกรรมสามคือไม่คิดโลภอยากได้ของใคร ไม่พยาบาทปองร้ายใคร เห็นชอบตามทนองครองธรรม และทำให้เกิดมรรคทั้ง 8 เพียงบุญกิริยาวัตถุสามก็ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างนี้ และยังมีบุญกิริยาวัตถุที่เหลืออีกเจ็ดคือการสวดมนต์เป็น อปจายนะใหม่เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยเป็นเหตุให้เจริญอายุวันณะสุขภะละะ และเป็นบุญกิยาวัตถุ ข้อที่ห้าเป็นวายาวัจไมเกียวเป็นการขนขวายช่วยเหลือ สัมภเวสีผู้แสวงบุญที่ต้องการจะมาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกัน และได้บุญข้อที่หกเรียกว่าเป็นปฏิทานหมายบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญ คือการสวดมนต์ที่เราเรียกบทแผ่เมตตาคือแผ่ส่วนบุญ และเป็นบุญข้อที่เจ็ด ปัตตานโมทนาใหม่ ก็คือมาเมื่อเราแผ่ส่วนบุญก็จะมีผู้ที่มารับบุญ ผู้มารับมีสองประเภทประเภทแรกก็คือที่เหมือนกับเราให้ทาน จะมีคนขอทานมารับ ผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานก็จะมาขอส่วนบุญ และอีกประเภทหนึ่ง ก็คือท่านที่เป็นญาติธรรมและญาติสาโลหิตที่ท่านเกิดเป็นเทพเป็นพรหม เมื่อเราสวดมนต์และอุทิศบุญไปถึง ก็ทำให้ท่านร้อนที่นั่ง ท่านก็จะมาช่วยอนุโมทนาบุญ ช่วยให้เกิดความสำเร็จ หรือให้หายโรคหายภัยแล้วแต่ และได้บุญข้อที่ 8 ที่ได้อธิบายมาก่อนคือเป็นธรรมสวนาใหม่เหมือนกับการนั่งเฝ้า พระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากพระองค์ และได้บุญข้อที่9 ธรรมเทศนาใหม่เป็นการแสดงธรรมแทนพุทธเจ้า และบุญข้อที่สิบคือทิฏฐุชุกรรม ก็จะช่วยให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ตามบารมีหรือการฝึกของเราที่ได้สะสมมา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปัญจกะนิบาตอังคุตรินิกาย ที่มีชื่อว่าวิมุตติสูตร ว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี้ย ช่วยให้บรรลุถึงพระอรหันต์ก็ได้ ฉะนั้นด้วยบุญที่ท่านทั้งหลาย ให้ได้สร้างได้สะสมมา ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ได้บุญตามที่ได้แสดงมา และพร้อมกันนี้เมื่อท่านได้รับฟังการสวดมนต์ภาวนา ขอให้ท่านได้น้อมจิต รวมพลังให้เกิดเป็นพลังถวายเป็นพระราชกุศล ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระที่ทรงมีพระชนมายุย่างเข้าปีที่ 80 ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน เกิน 120 ขึ้นไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดจน ประชาชาติทั่วโลกต่อไป ในขอบุญนี้จงเป็นพลังปกป้องคุ้มครองคุณยมอรพินสิมอารี พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมที่ทำให้เกิดเสียงสวดมนต์ขึ้นมา ตลอดจนทุกท่านทุกคนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้ร่วมสวดมนต์ภาวนา หรือได้ร่วมรับฟังเสียงสวดมนต์ภาวนา ขอให้มีส่วนได้ในบุญกิยาวัตถุสิบประการ และได้บุญกิยาวัตถุได้มักได้ผล ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการเทินสมันตาจัก กวาริสุอัตรังขัดฉันตุทีวันตาสัทธรรมังมุนิราชสะ สุนันตุสักกมุขทัง ปริตานุภาวุสัทธารกตุติ ริตูนเมตังสเมตังพระทันตายอวิคิตตจิตตา ปริตัง พนันตุ สักเหงกามิจะจลูเปงคิริสิงคารัตเตน จันตลิขิวิมานีที่เป็นรทิยขาเมตรุวันนังคาเนเคหวทุมมิเคเตภูมิธาทยุจตุลุงกับพระราชา ยมราชาอินทูเวสวรรณราชาอริยเมตยูทพติสัตตาวการยูอริยสาวกาจมปุทุชนะกัญญาณาจะสัมมาทิฏฐิ เยวะพุทเทมปัสันาธรรมเมปัสันาสังเีมปัสันาบุตธิยันสังกรวาธรรมเมสังกรวาสังเมสังกรวาอิตูหานตุยาวะปรัมปรา อิมัสมิงสุจักวาริสุเทวตายังมุนิวรวัจนัง สาธวุมิสุนันตุธรรมสุวรรณกาลุยมพทันตา ธรรมสวรรณกาลูยัมปะทันตาธรรมสวรรณกาลูยัมปะทันตานโมตัสสะ ขวนตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะนตอะระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะนตอะระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังชีวิตังยาววันิบานังสรนังขันชามิธรรมังชีวิตังยาววันิพานัง สรนังขันชามิสังฆังชีวิตัง ยาววันิพานังสรนังขันชามิดุติยามปิบุทังชีวิตังยาววันิพานัง สรนังขันชามิทุติยมปิธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสรนังขันชามิดุติยมปิสังขังชีวิตังยาวนิพานังสรนังขันชามิตาติยมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสรนังขันชามิ ตติยมปิธรรมัง ชีวิตังยาววันนิพานัง สรนังขันชามิตติยมปิสังขังชีวิตังยาววันิพานังสรนังขันชามิอิติปิสุมปังกวารังสัมมาสัมพุทโธ วิชานจรณาสัมปนุสุขตุลูกวิทู อนุตรุมปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทุมพังขวานติเทวากานตูพังขวันตาธรรมโมสันทิติกหกาลิกุเอหิปัสสิโุอุปนายิกู ปัญจตังเวทิตาภูวิญญูหินติสุปฏิปันโนขวันตุสาวกสังโูอุชุปฏิปันโนขวันตุสาวกสังโูยายาปฏิปันโนขวันตุสาวกสังโฆสามิน จิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังคูยะทิตังจันตาริปุริสายุคานิยันทปุริสาปุกราเอนสัมภควโตสาวกสังคูอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีกรณิโย อนุตรังปุญญาเกตังลูกันสันติ นโมเมสัมภพุทธานัง นวัติงสาวรกนุนตนังกรุมหาวิโรเมตังกรรมหายโสสรนังกรรรูกายโตติปังกรุจุตินดรูโกนดัญโยชนะปะโมโคมังกรุปุริสาสะโพสุมโนสุมโนติรุนเลวันตุรติวันโนโสปิโตกุณสัมปโน อนุมัตเสชนุตโมปตุโมลูกัปจตุนรทูรสารตีปตุมุตโรสัตสารุสุเมตุวบดิงกโรสุชาตุสัมปลูกกุมปิยันตเสนราสัภูอัตตาเสงการุณิกุธรรมตาเสตโมนุโทเสตทวอัสโมโลเกติสุจงดังวรูปุสู ยวรตุปุถุวิปัสสิจานุปโมสิกิสปาหิโตสัตเวสภูสุขตายกูกังกูสันโทสตวหูกูนากมโนรนัญชหูกัสปุนสิริสัมปโนโคตโมสังกยปุงกวัวอัตวีสติสังกตาหิเมบุธามิติกากรุณาคุณสัมปนา สัพพโลกายวิปูจินเอเตทัสปรพุทธาอุตมาอัคคปุกรา เตปิสังฆกุณาสุมปินติเยอมตังปะตังเอเตพุทธาติจะมังคราโหนติสัพพทางัตวีสติเมพุเทชยูนโรสรนังกันตัวกัมปานิทัสสานิกติงโสขัจจติ อัตวีสติพุทธปริตัง เยสันตาสันตจิตตาติสรณะสรณะเอตรูกันตะเลวะภุมมาภุมมาจะเทวาคุณะหนะขันนปยาวตานสัมภการัง เอเตยันตุเทวาวรกนังมเยมรุราเชวสันตุสันตุ สหตุงหุนิวระวจนังโสตุมคังสมคังพระเพสุจังกวาเลสุยักขาเทวานจะพระมุนยังอัมหิกตังปุญญังสัมปสัมปติสาธกังสเพตังอนุโมติตุวันสมคาสาสเนรตาปมาทรายตาหหนตุ อารักขานสุวิเศษสันตูศาสนาสจลุสุทีมปวันตุสัพพทาศาสนาพิจลุกันจะทีวารักขันตุสัพพทาสัทิงหูตุสุขีสัมเพ ปริวาเลอัตโนหันนิคาสุมนาหูตุสาสเพญญาติพี ราชิตุวจุรตุมนุษย์ตัวมนุษย์ตุอากีตุอุดกตัวปิศาจตัวขันุกตัวกันตตุนักกตตัวะจนปตันรู้กตัวสตัมมตุสันติติตุสัพุริสาตุจันตาติอาสมิกกุณหกุกุระหวิจิกมณิสัพติปิอัจฉรัสสะสุกระมิงสายักระกสาตินานาปยาตัวนานาลูกตัวนานาปันตวันตัว อาระกังจันหตูปณิธานาตูปัฏฐายตถาคตัสัมปารมิโยทัสสะอุปปารมิยุทัสสะปรมัตถปารมิโยปัญจมหาปริจเกติสุนจริยาปชิมภเวขบวกันติงหาติงปินิคมนัง ปธานจารยังผูติปลังเกมารวิจยังสัพพัญญุตยานปฏิวิทังนวลูกุตรธรรมเมติสัพเพปิเมยพุทธกุณเนนวจิตวเวสาลิยติสุปกรันตเรโสติยามรติงปริตังกลนตัวอายัสมานันทเทรู วิยการุณยจิตังบัดมเป็นตัวังกูติสัตสังหเสสุจังกวาเลสุเทวตายัตสนัมปฏิคันหันติยันจะเวสาลิยมปุเรรูคามนุสตุปิกาสัมปูตันติวิธรรมปยัง หิปมันตรธาเปสิปริตันตัม นามหิอนุตรังอภิสัมโพธิง สัมพุจิตวันตถางกตะปัตมังยังอเทเสสิธรรมจักัง อนุตรังสัมมเทวะปวัตเตนตุลูเกอปฏิวัติยังยะตาคาตา อุโพอันตามปฏิปติจมัจิมาเจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัศนังเทสิตังธรรมราเจนะสัมมาสัมพูติกิตนังนาเมนวิสุตังสุตังธรรมจักกัมปวัตนังวยา กรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามเสยอิวเมตุตังเอกังมยังวามหารณสิยังวิรติสิปัตเนมิกาทาเยตตระคูมปกวาปัญจวกิเยปิคูมันเตสิทุเวเมปิกเว อันตาปปจิเตนันเสวิตภา อยู่จะยังการเมสุกามสุกันลิกันโยโคหิโนคัมโมโปทุเจนิกูนริโยนัตสันนิตวอยู่จะยังอัตตังกิลมัฐานโยโค ทุกโคนริโยนัตสันตุเอเตเตปิกววภูอันเตอนุปกรรมมัจจิมาปฏิปทานตถาคตนปิสัมหาจังคูกรณียานกรณีปัสมายพิญญายา ัมพูทายนิพาสังวัตติกตมาจะสามปิกเว มัชิมาปฏิปทาตถาคเตนปิสัมพุทธา จากุกรณีญาณกรณีปัจมายปิญญายาสัมพูทายนิพานายสังวัตติอัยเมวาริโยทังกิโกมะคุไทยอธิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวิยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิกเวมัจจิมาปฏิปทาทางกเตนพิสัมพุทธาจางกูกรณีญาณกรณีปัสมัยพิญญาสัมภูรนิพานสังวัตเตทังคูปนภิกเว ทุกขังอริยสัจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขาบรนัมทุกขังโตกปริเทวทุกขโตมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเษยสมโยโคทุกุวิปิวิปโยกคทุกุยัมปิชังนรปฏิตัมปิทุขังสังกิเตนปัญจุปาทานขันธาทุขาอิทังคูมปนปิกเวทุกสมุติโยริยสัจัง ญายังตันหาปูนปวิกนันทรกตตรตตราพินันทินิสัยยทีทังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหายิทังคูมปนภิกเว ทุกันิโรโดเลียสัจังโยตัสะเยวตันหายเจสวรากนิโรโดจากโคปนิสมุตินารโยทังคูมปนภิกเว ทุกขนิรูงกรรมินิมนติปทาเรียสจังยมีวริโยทังคิกุมคูไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิวสัมมาวิยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยิทังทุกขังเรียสจันติเมปิกเว ปุเพนนุตุเตตุธัมเมตุจักคุงตปันญาณังตปฏิปัญญาตวิจารอาลูกุตปาติตังคุมพนิทังทุกขังอริยสัจจังวิญญายันติเมภิกเวปุเพนนุตุเตตุธรรมเมตุจักคุงตปฏิญาณังตปฏิปัญญาวิจาอาลูกูตปาติตังคูปนิทัง ทุกขังอริยสัจจังวิญญาณตันติเมมิงเวผู้เพนนุตุเตตุดัมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปติปัญญาณวิชาโลกุตปาติอิทังทุกขสมุทโยริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนนุตุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติยานังรปฏิปัญญาวิชาอาลูกุตปาติ ตังคูมณีดังทุกสมุทัยโยหริยสัจจังปะหัตพันติเมภิกขุเวปุเพนนุตุเตสุธรรมเมสุจังคุงนปาติยานังตปฏิปัญญาติปิชาตุอาลูกูตปาติตังคุมปณิทังทุกขสมุทัยโยริยสัจจัง ปะเห็นนั่นที่เมปิกเวมุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังกุงนปฏิจานังนปฏิปัญญาวิจารอาลูกูตปาติอีทังทุกขันิลุนทูอริยสัจจันติเมภิกเวปุเพนนุสุเตสุธรรมเมสุจังกุงนปาติยานังนปฏิปัญญาวิชารุอาลูกูตปาติ ดังคูปนิดังทุกนิโรโธเลียสัจจังสัจจิการตปันติเมภิกเวปุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงนปาเทญาณังรปฏิปัญญารุวิชาตุอาโลโกตปาทิดังคูปนิทางทุกนิโรโธเลียสัจจังสัจจิการตปันติเมภิกเว ผู้เพนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงนปาติญาณังนปฏิปัญญามวิชานรุตังคู่ปนิทุกนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันทิเมปิกเวปุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงนปาติญาณังนปาติปัญญาตปวิชานุอาลูกูนปาติอิดังทุกขนิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจจันติเม ภิกเวปุเพนันุตเตสุนเมตุจังกุงนปาติยานังรปฏิปัญญาทวิชานอาลูกูตปาติตังคูหุมปณิทังทุกขนิรูธกามินินิปทาริยสัญจังภาเวตพันติเมภิกเวปุเพนันุตเตสุธรรมเมตุจังกุงนปาติยานังรปฏิปัญญาทวิชานอาลูกูตปาติ ตังคูปณิทังทุกขนิรูทขามินีปฏิปทาริยสัจจันติเม พิกเวภาวิตันติเมพิกเว อุเพนนุสเตสุธรรมเมสจังคุงนปาติยานังตปฏิปัญญาวิชาลูกูตปาติยาวกีวันจะเมพิกเวหิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเฮวันดิปลุวตังทวาตสากรังยถาปุตัง อาสุนหูติเนวดาวังพิกเวสเทวกิลูเกียงสมาลเกสพรมเกสัสมณพรมนิยาปชายาสเทวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทุปัญญาสิงยะตูจะคูเมปิกเวเม จะตูสุริยสันเจสุเอวันนิปรุวตังหัวัตสาการัง ยะถาปุตังยานัทสนัง สุวิสุทังอหูสิอาถาหังปิกเวสิวเกโลเก สมารเกสพรมเกสสมณพรมนิยามชายสเตมนุสายานุตรังสมาสมุติกุสปัญญาเสงยาณันจปเมตัสนังทปติอกุปาเมวิมุตติยมันติมาจานตินัตติฐานิปุณพวัว อธทมวูจัมพังกวะอันตมนาพันจวกิยาปิกูภะกวะโตภาติตังอภินันทุนตีอิมมัสมิงกัปนวัยากรณสมิงพันยมาเน อายสมตุกุณัญญาสะวิราชังวิตมรังธรรมจักขุทปาทิยังกินจิสมุตยธรรมัง สัมพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัติเตจปะคุวตาธรรมจเกภุมทิวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมภุวันตาภารณสิยังอิสิปตเนมิกตาเยนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอัปปติวัติยังสมเนนวาบรมเนนวาเทเวนวามาเรนวาบรมนาวาเกณจิวา ลูกกันสมินตีภูมมนังเฮวนังสตังตุตัวจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตมนุสาเวสุงจาตุมหาริกานังเทวนังสตังสุตัวดาวติงสาเทวาสัตมนุสาเวสุง ดาวติงสานังหิวนังสัตังสุตวัญญามาเทวาสัตมนุสาเวสุงยามนังเทวนังสัตังสุตวันดุจิตาเทวาสัตมนุสาเวสุงดุจิตานังหิวนังสัตังสุตวันนิมานุรติเทวาสัตมนิมานุรตินัง เทวานังสตังตุตัวปริมสวัสดีเทวสัตมุปริมสวัสดีนังเทวานังสตังสุตัวพระมปริสชาเทวสัตมนุสาเวสุพระมปริสชานังเทวานังสตังสุตัวพระมปริตาเทวสัตมนุสาเวสุงพระมปรหิตานังเทวนังสตังตุตัว มหาพระมาเทวาสัตมนุสาเวสุมหาพรหมนังเทวนังสตังตุตุวะผลิตาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงผลิตภานังเทวนังสตังตุตุวะอัปมานาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงอัปมานาภานังเทวนังสตังตุตุวะ อาปัสรานหิวาสัตมนุสาเวสุงอาปัสรนังเทวนังสตังตุตัวปริตสุภาเทวาสัตมนุสาเวสุงปริตสุภานังเทวนังสตังตุตัวอาปมานสุภาเทวาสัตมนุสาเวสุงอาปมานสุภานังเทวนังสตังตุตัว สุปกินหากาเทวา สัตมนุสาเวสุสุปกินหากันังเทวนังสัตังสุตัวเวหปราเทวาสัตมนุสาเวสุเวหปรานังเทวนังสัตังสุตัวอวิหาเทวาสัตมนุสาเวสุอวิหานังเทวนังสัตังสุตัวอัตปาเทวาสัตมนุสาเวสุ อาตปานังเทวนังสตังตุตวสุสัสสาเทวาสัตมนุสาเวสุงสุทัสานังเทวนังสัังตุตัวสุทัสีเทวาสัตมนุสาเวสุงสุทัสีนังเทวนังสัตังตุตัวอากนนิตกาเทวาสัตมนุสาเวสุง อิตัมภะกวตาหารณสิยังหิสิปตเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักังวติตังอาปฏิวติยังสมณีนวาพรมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนิจิวาลูกัสมินตีอิติหาเตนเนนเตนมุเรนยาวพรมลูกาสถุอภุกจี อายันจะทัศสัจิลูกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมเวทิอัปมานุจะอุลาโลอุภาโสลูกิปาตุระหูสินตีติกัมเทวนังเทวานุภาวังอัตคูปะกวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตภูกุณัญโย อัญญาสิวัตภูกุณัญโยวะอิติตังอายสมตุกุณัญญาสะอัญญากุณยูสเววนามังอาหูสินติธรรมจักปวัตนาสุตังนิติตังอวิชาปัจจยาสังขารันสังขารปัจจยวิญญาณังวิญญาณพระนามรูปังนามรูปังสราสังสราปัตนาภัสโส พันเวทนาเวทนาเวทนาตัณหาตัณหาปัญญาอุปาทานปานพันหูภวันชาติชาติปัจจยาชรามรณังสู้กับปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสา สัมปวันติเอวเมตาสังเกวันสุขสันสมุติโยหูติวิชาดุเสสุรังโลตาสังขารโลตุสังขารโลธา วิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธรายตนะนิโรธสัตราตนภาษานิโรธภาษานิโรธเวทนานิโรธเวทนานิโรธตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทโนปันภวนิโรธภวนิโรตาจาตินิโรธชาตินิโรธานทิรามรณังสูกับปริเทวทุกนนิโรชันติเอเมตัสสะเกวันทุกนิโรทุตี พหูเทวามนุษยาจะมังกราเนียจินตยุงอากังมนาโสทานังลูหิมังรมุตมังเสวนาบาลนังปัณิทาน จะเสวนาปูชาจะปูชนียเอตมังกรมุตมังปฏิรูปเทสวาโซจาปูเพยระปุญตานตสมาปนิจาเอตมังกรมุตมัง หาหุสจันจะสิปัญจังวินยุจะสุติกิตัวสุภาติตาเยาวาจาเอตมังกระมุตมังมาตาบิตุมทานังปุตธารัสสังกังโออนากุลาจกรรมันตาเอตมังกระมุตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆูอนวัชานิกรรมนิเอตมังครมุตมัง อรติวิลติปาปามัจจปานาจะสัญญมัวอาปมาทูจะรมิตมังคลมุตมังคารวูจะนิวาตูจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมสุวรรณัง เอตมังคลมุตมัง อันตีจะสูวจะสตาสมนานันจะตังกาเลธรรมสังกชัยตมังกรมุตมังตะโปจะพระมจริยะยันพานสัจจิกยะตัมังกรมุตมัง พุทธัสลูกธรรมเมจิตังยัตนิกัมปติหาโสกังวิราจังเขมัง เอตัมังกรมุตมัง เอตาดิสานตุวันสัพพัตปราจิตาอภัทโสทิงขจันติ ตันเตสังมังกรมุตมันเตมหามังคลตุตังยานีตพูตานสมากตานิพุมมังเกสเพพูตานสุมนาปวันดุทูปิสกัจจสุนันตสมัยพูตานิสเมนุสัพเพเมตังกรูตมนุษยาไม่ชายทิวาจรตูจารันติเยมลิงตัสมาเนรคณะปมตา ยังกินวิตังนิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังอดีตัยธรรมุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูยังวิรากังมาดังปณีตังยัตถจกาสากิมิสมัยตุนเตนะธรรมิสมาธิธรรมิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตู Yam Buddha setum beliwan Yesu cing semati manantrikanmu semadina tena semu nuwicati dambi dhammir nam penitang etena sajena suwati hutu ye pukalan satang besathan catari tani yukhani unti ten ngai di dam sengkir nam penitang etena sajena suwati hutu Yesu buyutam มนาสานุเนนิกามิโนคูตมัสสาสนามิเตปฏิปตามตังกาลธามุทานิปุติงปุจมานายธรรมิสังเขรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุยะทินทกีลูปัทวิงติโตสยันตุปวาเตเพียสัมปกัมบิโยตดูปมังสัปุริสังวทามิโย อริยสันเวทมิสังรังบณีตังเยเตหินสันเจนสวัติหูตูเยอริยสัจจานิวิภาวจันติกัมบีรปัญเยสุติตังกินจาปิเตหูเดปุสัมปมันรานะเตหิภวังอัตมมาทิานิธรรมิสังเขรนั่งปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหูตูสหวัตสตตาสัมปทานตยัสุธรรมะจิตาปวันดิสกายทิฏฐิวิจิกิรนสีลปตัง วาปิยทัตกินจะตูหปาเยสมุตูจชาปิธานาเนียปะปูกาตุงหิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูอินจาปิสุงกัมกลุนปาปกังกายวาจาปิปะโพโสนสัมปทานสัมมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตู วันนับคุมเพดาบุหิมานมาเตปัตมาตมิงกิมเหตุมังธรรมวรังเทสินิพพานขามิงปรมังอิตายิรรมปุเตรนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูวรูรัญยูรทูรารูอนุตรูธรรมรังอิตามพุเตรนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูหีนังปุรานัง นวังนติสัมวังรัตตายเกณฑ์พระวัสมิงเตกินนพีชาอวิรุณีชันทานิพันธิรายทายมปฏิปวิธรรมปิสังเคระดนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูญาณิบูตานิสมังตานิภูมังเกตาตังเทมุสมมปุตังนมัสสามสุวรรณญาณิบูตานิสมังตานิภูมังเกตาตังเทมุสมุพุตังธรรมังมัสสามสุวัติหูตู ยานิภูตานิสมังกตานิภูมิเกตาตัง เทวมนุสปุยตังสังขังมัสสามสุวัติหูตูกรณีมุตกุสเลนยันดังสันตังปะทังพสเมจะสังกูจูจะสูชูจะสุวโจสมุทุนาติมานิสันตุสโกจะสุปโรจะปกิโจจะสันุกวุติยันตินริโยจะนิปโกจะปภูกุเลโสนาจากุทังสมาจเลกินจะเย็นวิญยู ปเีวตยุนกินวะเคมินุสเอตาบุนตุกีตาเยเกจิปานภูตาวดวะราวนวเสสานหิงขวเยมหันตาวามจิมารัตกานุกทุรติตาวเยจติตาเยจทุเรวสันติวิทุเรภูตาวสัมเวสีวาสัพเพตาปวันตุกีตันตานนาปรูปรังนิกุเพรนะธิมันเยตกตันจิมยาโลตนาปฏิฆาสัญญานานยมันยสรุกมิจายมาตา ยาทานยังปุตังหิวสาเองกับุตตมนุรเขวามิสัมปพุเตสุมนาสัมภวเยงอปริมาณังเมตันสัมปรูกตมิมนาสัมภวเยปริมาณัง อุทังอธูนจิตินยันจะสัมปทังเวรังสัพทังติทันจราง นิสินโนวาสยนุยวตัสวิกตมิทูเอตังสติงอธิตยพระมเมตัง วิหารังอิธมาอุทิตินจันปะกัมมสิรวารัสเนนสัมปนุกาเมสุวินัยเคทังในชาตุขปสายังปุณเรตินติการณียเมตสุตัง วิลูปังเคหิเมเมตังเมตังโกดัมเกจาปริเกหิเมเมตังเมตังหิเมจตุเมเมตังภูปเท อิเมมามังปาตะโกหิงสิมามังหิงสิติปาตะโกมามังจตุปโตหิงสิมังสมุสเปตาสเปปนาสเปพุทธสเปปทรามากินจิปาปมะกัมมะปมะโนพุทโธอาปมาโนธโมปมนสังโฆปมานวันตานิสิริงสัปปานยวิจิกาสัตปฏิวุณนาภีสรพุมุสิกังกตามี หลักฐานกตามเมปริตาปฏิกมันภูตานิโสหังนโมภะกวโตนโมสัตนังสัมมาสัมพุทธานังอยู่เทตกังเอกราชาดิสุนชุสติ่ตังเยปรมนาเวทกุสัพพะเมเตเมนโมเตจมังปาริมัน มัตผูดิมดโพติโมนโมมุติยามังโสปริตังกุตโมโรจรติเอสนาม อาเปยตยันกุมกลาชาลิสปฏิวุนรติงเยพระมนา เวตกุตัพพะเมเตมินโมเตจมังปาริมาตบุญมาตปุริโมติมังโมมุติยามังโสปริตังกตุโมลูวาสมกปยิตินาทีลูเกสีลกนุนจังรูจังเตนะสัจกามิสัจกรมกันสันติปกาปัตนาสันติปาธาอวันจนามาตาปิตาจนิคันตาชาตเวตปฏิกมา สหาสัจเจกเตมหังมหาปเจริโตสิกิวัชเชเสโสรสากริสานิอุะกังปตุวยธาสิกีสันเจนเมสมุนัทิเอสาเมสันจัมปาลมินทียะตูหังภกินิอริยชาติยาชาตุนาปิจานามิสันจิจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสันโสติเตหุตุโสติคัมปัสสาผู้ชังคู สติสังฆตูนัมมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติพูชังคาจตตาเปรสมาตุเปงกัมพูชังคาสัตเตเตสัมปทสินมุนินาสัมปตกตาภาวิตาภาวิีกตาสังวตันเตปินิพานิโพเอเตนะสุเตหุตุสัพพันธานเอกัสมิงสมัยนันทมุขลันกักิลันเนตุกิเตเตสวะพูชังเค สัตเตเต จะตังพินันทิตวรู้ขามุจิงสุตังเฮเตนะสสุติเตมทุสปันธาเอกทานธรรมราชาปิเคลันเยนาปิปิริตัวจุนทัตเตเรนตัญญปนาเปตัวนาสาตรังสัมมุติตัวจะอาพาธาตัมหาวุธาติธานสุเอเตสันสุเตหูทุสปธามปหินาเตจะพาธาตินันนปิเมเหสินัง มขาตังกิเลสาวปัตตานุปติธรรมตัง เอเตนสันโสติเตหูตุสัพพทานยันทุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนโปสกุณัสโตปะปะกะหูวทุสุติปนังกันตังทานุภาวินาวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนโปสกุณัสตรุปะปะกะหูวทุสุปินังกันตัง ธมานุภาเวนะสเมนตุยันตุมีตังวมังกลันเจโยจามนโปสกุณาสสตุปะปะคะหูทุสุปินัง กันตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ วิปัสสิสนมาตุจักขุมันตัสสมันโตสิกิสเปนมันหุสัมปปูตังเวสปูตมาตุนานตกาสมัตุกักุสันตมารเสนปนุโกนกมนาสมัตุพระมนาสวุติมโต กาสปานมาตุวีปมุสาสปฏิอังเคีสมาตุสังกพุทธสริมโต โยยมังธรรมมเทเสสัพตุกับเยจาปินิพุทธาโลเกยถาพุทังมีปัปสิสงเตจนาปิสุนามันตาวีตสารตาหิตังเทมนุสานังยังมาตุวิชาจนสมณมหัตตังวีตังทารวิชาจนสมณังพุทังวันธรรมกูตมันตี นิเตจันเยจะสมุนานิกสัตกุลสัพเพปุระสัพเพปุระสัพเพตุเมสังกาสัพเพสัพเพรวกเวสาจะเตปรับเพเตปิสาสปันธานมุดังสินตานาตันเตปิสาสวิสารพรมจังกังปวันเตนโลแกไปเตนสิติหันปิชันทราพยามาปภานสุปภานสัพเพเตมุนีกุญจรปุระาสัพนุสัพเพกินาสวัชินมหปปามหาเตชามาปจมาปรามหาการมณิกาเทราสเพสนุกุกวาติปานัฏฐาปฏิตาจตานาเลนา จปานินังคติบันทุมาสาสาเธอนาใจเตสนโนตเตวกัตลุงสัพเพเตปรายนา เตสังสิลสาปฏิวันธามิปุริสุตเมวจะสามนสาเจวันธามิเตทาเติสยเนสเนธานีธรรมเนจาปิสัพทานทางกุเกนรักันบุทธาสันติกรนตวังเตหิตวังรักิตุสันตุมุตุจะสัมภเยนจะสัพปรูกวินิมุตะ อัปสันตาปวจิตุสัมปเวรมติกันโตนิปุตุจตุวังภวเตสังสัจเจนสิเลนคันตินมิตาปเรนจเตปิตุมเหนุรกันตุอลูเคเยนสุเคนจาปุรัติมัสิมังหิสาภาเกสันติภูตามิเตปิตุมเหนุรกันตุโรกิเยนสุเคนจา ทักินาสมิงทิสาภาเกสันติเทวามิติกาเตปิตุมเหนุราคันตุรุกิเยนสุเกนะจา ปัจจิมัสมิงทิสาภาเกสันตินาคามิติกาเตปิตุมเหนุราคันตุรุกิเยนสุเกนะจา อุตรสมิงทิสาภาเกสันติยาคามิกเตปิตุมเหนุราคันตุรุกิเยนสุเกนะจา ปุรติมาติสังทัตระทูทักกินเนนวิรุณโกปัจิเมนวิรุปโกกูเวโรตรังติสังจัตตารรเต มหาราชาลูกปลายาสสินุเตปิตุมเหหนุรักันตุอรูเคเยนสุเคนะจาอากาสัทธานบุมธาเทวนาคามิติกา เตปิตุมเห นุรกันตุอรูคเยนสุเคนะจาปุรติมติสังตัตโรทักินเนวิลนุกปัจเมวิลุปกุเวโลตรังเตจตารโรเตมหาลาสาโลกปลาสเตปิตุมเหนุรกันตุอรูเคเยนสุเคนะจาอากาศธาจะภุมมธาเทวานะคามยเตปิตุมเหนุรกันตุอรูคเยนสุเคนะจา นัตถิเมสรนังอัญญังพุทธเมสรนังมุรังเอเตนะสันรุติเตรุสัพพทานนัตถิเมสรนังมุเมสังเอเตนะติเชมังครังนัตถิเมสรนังสังโฆเมสังเอเตสันมุติเชยมังครังยังกินจิรตนังโลกเกวิชติวิวิทังปุตุรรังพุทธมังนันติตัสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเก วิจติวิทังบุถุรตนังธรรมสมังนติตมาโตเตภวันตุเตยังกินจิรนังลูเกียงวิจติวิทังปุถุรตนังสังคสมังนติตสมาโตทีภวันตุเตอติอุณสวิเชยนโมโลเกนุตโรสปัสตายตตานยตังทุกันนายเทวเตปริวเชราชาดันเดมนุเสปาวเกปิยเกนาเค วิเสปุเตอการมเลสปัสมมรณามุโตทเปตัวกาลมลิตัง ตัดเสวันุภาเวหุตุเทวสกิยตาสุทาสีรัง สมาทายธรรมังจริตังเจเลตเสวานุภาเวนหุตุเทวสุขีสตาตสีรังสมาทายธรรมัง สุจริตังเจเลตเสวานุภาเวนหุตุเทวสุขีตาลีตังจินติตังปูชัง ารณะมุตนังคุลุงปะเลสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตติสักตัวพุทธรัตนังโอสทังตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินาสันตุปนวัสเปตุคาวูปัสเมนุเตสังกตุวันธรรมรัตนังโอสตังอุตมังหุรังปริรังอุสมังธรรมเตเจนะโสตินา นาสันตุปตุวาสเพพยารูปสมเห็นตุเตสังกตัวสังครัตนังโอสตังตมังวรังอาวุนายังเปาในยังสังกเตเชนะโสตินานาสันปตุวาสเพโรคาอุปสเมนตุเตเพสจัง เทวมนุสานังกตุกังกิติการสังเรืองสัพพิยาทิวินาสันตุเอกตุวิจตุปัญจชะ ตถายาวตุการจริงชีวิตนังรัตนตุเต ชีวิตนังรัตนอายุวันนังสุขังพลัง ชีวิตนังภาวิหุนตุเตสุเกียชีวิตนังชีวตตุวะ โอสตังตมังหุรังสิลังทุกังนาเสติเพศจังหันมุตมังตัสมากรายกันยานัง นิจยังสัมปรายนังปุญญานิปรลูกัสมิงปฏิทางที่ปานินาง อิมินาจิวิตันิดุมากังเกงพวิสติทีการยุการสตานพุสุกิตานตุสัพทาโยสูทธาทิสังการจังสีรวันเตวตาทิสุนานาทนังรังชีวิตันมพลังเอวังมิติกาเอสายติทังปุญญสัมปทา ตัสมาธิราประสังสันติปันติตาคดปุญญตันติอติอุณหสาวิเจยูนิติตุสัพพิติโย วิวาจันตุสัปรุโควินาสรุปมาเตมภวตุนตรโยสุขีที่ขายุกุมภวะอัมพิวานนาสิลิสนิจังวุธาปจายนูนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวนูทุขังภารังปุรัติมายติสาปุรันนุทักขินายติสาทักกินุปัจจิมายติปัจจิมานุเตระ อุตราทิยอุตรานิปรมหิตสเพสตาสเพปานาสเพปุตตาสเพปุกราสเพอัตภาวปริยาสปนาสเพอิทิโยสเพปุริสาสเพริยาสเพนริยาสเพเทวาสเพปรมสเพสาเพสเพวินิพังสเพนกตาสเพปิสาสเพสเพ กันตาสเพกันตาสเพ ยินรนรสัพเพกันภาสเพนังคาสเพยาตกาสเพยาตกาสจิตกาสัญญินูสัญญินูสัพเพเตเวราหุนตุปยาปชานตุนิการุสุกิอัตานังปริหารันตุสัพเพเตหุนรูคาหุนตุสัพเพเตที่กายุการสัพเพเตสัพพสัมปติโยสมิจันตุสัมเพอันตรายา จ้าปัตวาจมินาสันผู้สัมเพเต สัพพทุขามปมุญจันตุสัพเพเต รัตสัมปติโตมาวิคันตุสัพเพเต กัมมสกังกัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติ กัญญาณังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติ ทุกตัวทุกทานันหิวทันติพุทธานหิเวเรนเวรานิสมันติทางกุทาจนัง อเวเรนจะสัมมันติเอสันธมูสนันตนูพุทโธพุทธังรังสาธรรมโมธรรมังรังสาสังโฆสังฆังพุทโธพุทธังรังธรรมโมธรรมังรังสังโฆพุทโธพุทธังกันนธรรมโมธรรมังกันนสังโฆสังอายุนุสุขังบาลังปวันตุเต สาเปเสปรัวกังปริปตังปริคันตังมัจจุราชานปัสติมัจจุราชานปัสติสุญญตูลูกังอเวคสุสพิสตานสันทานสันหาตานุติจิงอุวจาอีวังมัจจุตรูสิยาเอวังลูกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสติ อิมังสัจวาจังอธิธามิทุติยมปิมังสัจวาจังอธิธามิตาติยมปิมังสัจวาจังอธิธามิโยทันเดนาทันเดสุปตุเทสุตุเสทสันมัญญตรังทานังขีปเมวันิคัจติเวตนังพลุสังชานิงสริรัสุเพตนังขลุกังวาปิอาภาทัง จิตตเคปังวปาปุเน ราชตุวาปสขังภคานังวทารุนังปริจยังหุยาตินังภูคานังวปะพังกุนังอัตว่าสังครานิอาคินตาติปาวกูกายัสเพธาทุปัญญูนิเลยังสูปปัจจติ อันธรานิพิกเวหมันตยามิวู ขยวยธรรมสังฆาราปมาเทนะสัมปเทธาติยังตถาคตสัพจิมาวาจาอุทิตังโกเตนปกวตาชานตาปสตารตาสมุวัตนปาติโมขังตีคาถาหิขันตีปรมังตะปปติติขามนิพานังปรมังทันพุทธานิปปจิโตปรูปคาตี สมโนโหติปรังเหตยันโตสัพปะปะจากรนัง กุศลสูปสัมปทาสจิตประโยชน์ปนัง เอตังพุทธานุศาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวรรมตันยุตาจะพัตตสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายุโคเอตังพุทธานาสาสนังจี เอวเมสุตังเหกังสมยังปะกวานสาวุติยังหิรติเชตวันเนนาปินิกันสอารามเมยัตริโกปะกวาปิกูมันเตสิปิกโวติพันันเตสิปิกูวันตุเปสุงปะกวา เอตตะวูจาเมตายาพิกเวเจตุมุติยานอาเสวิตายภายติตาหุลิกตายยานิกตานวัตุกตานุตปริตาสุสมาลตายาเอกาทสา นิสังสาปาติกังคากัตมิกัตสะสุขังสุปฏิ สุขังปฏิปุจติ นปาปะกังตุปินังปตติ มนุษานังปิโยหูติ มนุษานังปิโยหูติ เทวตารักขันติ นาจาคิวาวิสังวสตังวากมติ ตัวตังจิตตังสมาธิยติ มุกวันนูวิปัสสิตติสัมมุนหู การังกรูติอุตริงปฏิวิจันตุลมลูกุปโคหูติเมตายภิกเวเจโตมุติยาเสวิตายาขาวิตายาปริกตายานิกตาวัตุกตานุตปริตาสุสมาลทายาอิกนทศนิสังสามปาติกังคางกัตเมกัสสะสุขังสุปฏิ สุขังปฏิปุจเตนปาปะกังสุปินังปสติมนุสานังปิโยหูตตอมนุสานังปิโยหูติเทวตารักันติ นาจากิววิสังสตังวกรรมติตัวตังจิตังสมาธิมุกวันโน วิปัสสิตเตียสัมมุนโหการังกรุติ อุตริงปฏิวิชันตุมพมโลกปโคหูติเมตายปิกเวเจตุมิยาสวิตา ภาวิตาปรุกตายานิกตาวัตถุกตานุจปริจาสุสมารตายาอิเมกาทัสานิสังสามปาติกังคานติอิธรรมวูจะปะกวาธรรมนาเตปิกูกวโตภาติตังปินันทุนมาสมิบันเตปิกูวัตุภาติตังพินันทุนเมตานิสังสุตปาทุนิติโตอายุตะโก ธนวัตโกสิริวัตโก เหียสวัตโกพรวัตโกวันนวัตโก สุขวัตโก หูตุสัพพทาทุกขรูกัมวิราโสกาสัตตุจุปัทวานิการตรายปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโสทีมภักยังสุขังพลังสิริอายุจะวันนูจะผูขังวุธีจะยัสวา สัตวสาจายุจชิวสิทิพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิมพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิมพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตา ขัพสังฆานุภาเวนะสาธาโสทีมพวันตุเตน ทุกขปตาจนิทุขาม พยปตาจนิพยสุกปตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยา ทานังทัทันตุสัทธายันสีรังรักขันตุสัพทาภาวนามพิรตาหูนตุกัจฉันตุเทวตากตาสเพพุทธาพลปตาปเจกานันจยังพลังอรันตานันตเตเชนะระกังพันธามิสัพสูสุโูพุทธานัง อุปาโตสุขาจะธรรมเทศนา สุขาสังคัสสะสมขีสมกันังทโบสุโคอติโยสนิมชาจนสัมปันโน โสเตโตถทมนุเสวทิวาตปฏิติโจรติมาปฏิจันติมาสันนโตหัตติโยตปฏิชายีตปฏิมโนอัตาสัพพังตปฏิเตสาอลูขยาปรมาลาภาสันตุทีปรมังธนัง วิสาสะปรมาญาติ นิพพานังปรมังสุขัง การสวดมนต์ที่จบลงไปเป็นการสวดมนต์ที่ทำเสียงให้อย่างน้อยเจ็ดเสียง ซึ่งสอดคล้องกับหลัก ที่ว่าการที่ดนตรีจะมีผลให้เกิดปีติเกิดความสุข เขาจะต้องทำเสียงอย่างน้อยเจ็ดเสียง ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อต้องการที่จะสวดให้เกิดปีติ ต้องสร้างพลังเสียงให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง อย่างน้อยทำเสียงให้อย่างน้อยเจ็ดเสียง หรือเกินเจ็ดเสียงยิ่งดี จะเป็นเหตุให้เกิดปีติ เมื่อเกิดปีติก็เกิดความสุข และเป็นเหตุช่วยให้เข้าสมาธิเข้าฌานได้ และเป็นเหตุให้เกิดอภิญญา ขณะที่สวดมนต์จิตต้องมีปีติหล่อเลี้ยง เมื่อมีปีติมีความสุข ถ้าท่านสวดมนต์ด้วยตัวท่านเอง ถ้าจิตมีปีติมีความสุข หรือเข้าสู่องค์ฌานเมื่อฌานสูงขึ้นไป เสียงก็จะไม่มีแล้ว ก็เรียกว่าเข้าสมาธิหรือเข้าฌาน ฉะนั้นเป็นการที่ดีที่สุดท่านต้องตั้งโปรแกรมจิตหรืออธิษฐานตั้งใจว่าจะสวดพระสูตรอะไร แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามโปรแกรมจิตที่ท่านตั้งไว้หรือตามที่ท่านอธิษฐาน ก็จะเป็นไปตามที่ท่านได้อธิษฐานนั้นทุกประการ ก็ขอ บุญกุศลจงเกิดขึ้นแก่ทุกท่าน ขอเจริญพร อาตมาภาพพระสิงห์ทนนราสโพ วัดวรเชษตำบลบ้านป้อม อยู่ในอำเภอเมือง หรืออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเจริญพร ให้ทุกท่านได้รับบุญที่เกิดการสวดมนต์นี้ทุกท่านทุกประการเทิน